ลการพบปะบุคคลเป็นไรเป็นผลประโยชน์พบปะบุคคลเป็นไรไรประโยชน์หาผลไม่ได้อันนี้เราทุกคนต้องคิดนึกในชีวิตของตนอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้ การพบปะผู้คนดีเป็นผลประโยชน์หนึ่งบุญสุขสองการสุขสามธรรมะสี่ปัญญาห้าองค์ญาหกตัวของเราในรับผลประโยชน์ความดีไปสู่ความสุขความสบาย ในใจอันนี้เขาเรียกว่าพบว่าทุกคนผู้เป็นผลประโยชน์จึงไม่ขึ้นชื่อว่าวันนิจาในเสวนาการต้องเสียวันนี้ให้เราทุกคนเป็นคิดนึกในชีวิตของตนอยู่ในเวลาแบบนี้ เดี๋ยวนี้เราทุกคนมีชีวิตอยู่ทุกคนกินของเราอยู่ในร่างกายคือเวลาปัจจุบันนี้การพบปะทุกคนคนประโยชนเป็นสมบัติของชาติการพบปะทุกคนมาทำรรมความชั่ เป็นผลประโยชน์ให้ถึงใจเมื่อใช้ของเราได้ละตนความดีมีความสุขต่อไปภาคหน้าเมื่อเราเวลาผลแห่งความโชคตัวเราทุกคนไเวลาผลแห่งความทุกข์ตลอดไปภาคหน้าอันนี้ก็เรียก บางช่องเสียผู้คนคนมีเป็นผลประโยชน์คนยั่วเป็นความทุกข์ให้จิตใจของตนให้เราทุกคนสุดจิตเนั้นพร่างกายไม่เห็นภาวะอะไรทั้งอย่างขันใจมีแล้วมันมันมีความทุกข์ความสุขก็ไมนมีปัญญาที่อ่านอะไรก็ไมนมี ไม่รู้ภาวะใดใจทุกอย่างอันนี้ให้เราคิดถึงร่างกายอันนี้ก็เรียกว่า เป็นของสำหรับอันอีกใช้รับผลประโยชน์ความดีและความชั่วตัวเราทุกคนนะคืออะไรใจนั่นเองแปลว่าตัวของเรา จะเกิดเป็นเสียบุญโยดาตกความสีตกแต่งทันทีฉันได่เกิดเป็นเปรตเป็นผีตกมาการตกแต่งทันทีบาปกรรมมาจากไหนมาจากเราโค้งปากรู้คนกินไม่ดีเรียกว่าอักเสวนาจะพาลานา เขาพบว่าคนทานคนทานทั้งหลายนั้นเขาต้อ่ชอบทำมาชั่วเขาไม่ชอบทำความดีซึ่งเป็นปัจจัยในเกจิตของผู้คนผู้มีดีต่อใจต้องได้สวยผนของทุกเพราะฉะนั้นนรก มันมีการเผยแพร่จากมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก้มตากันได้ตกนรกนรกไม่มีการว่างเปล่ามีแต่เศษสีสวยผลฟังทุกอยู่ต้นตลอดไปสวรรค์ไม่มีการว่างเปล่ามีเทวดาเทวดาทั้งหลาย โดยผลความสุขของคนล่าเริ่มันตรงจเยตลอดไปนี้ อันนี้ก็เรียกว่าผลแห่งการพบปากคนพาขารพบปากคนบันทในด้านผลความชั่วและความดีให้เราทุกคนรู้คิดอ่านตัวของเราเมื่อเดี๋ยวนี้ สารลัดลำบากนี้ใจมัน้ามนั่นแหละบังคับให้ลงน้งลึกมากโดดบังคับให้ขึ้นภูเขามันโดขึ้นบังคับให้ขึ้นต้นไม้มันโดดขึ้นบังคับให้ถือของหนาของเบามันโดดขึ้นร่างกายไม่ สีภาษาอะไรสักอย่างมีนิจัยนั่นเองเป็นผู้ถึงเทติวันตาบาดเกเรลาตาอันนีตลอดไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนจงคิดอ่านว่าร่างกายอันนี้ที่เป็นเจ้าของบังคับบัญชา ว่าพรยอันนี้มีธาตุอันสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุี่อย่างนี้ใจของเราเป็นเจ้าของรู้เดตลอดกันไปสาธิลาสาธาอันนี้มีให้เราทุกคนรู้คิดนึกว่า บำการทำงานอะไรทุกอย่างใจเป็นผู้บังคับบัญชาตลอดไปไปเถึงนี้ผลที่มันเกิดขึ้นนั้นใจเป็นผู้ได้รับสมบัติบามีและความชั่วประการในใจสามละร่างกายอันนี้มันรับว่าผู้เข้าของ ไว้ทุกอย่างในโลกมีจองไร่นาและเดินตามบ้านมีอยู่กินของเงินคำป้านุ่งผมการอยู่กินว่าการในใจอันนี้เป็นของมองฝักสายยาทางกายเลี้ยงร่างกายอันนี้ให้ตาตามสี่ ดำเนินเดินอยู่เสมอสิ่งนี้ในร่างกายนี้เมื่อจิตหนีแล้วข้าทั้งสี่ข้าดินข้าน้ำข้าลมข้าไฟก็หนีไปข้าลมข้าข้าไฟยังไม่ขาดน้ำขาดดินก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับอย่า เราคิดอ่านว่าเกี่ยวนี้เราเคลื่อนไหวไปมาจะไปสิ่งใดอ่านใดกลงคืนหรือกลางวันจิตบังคับร่างกายนั้นไปทันทีให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าการีละผลแห่งความทุกข์และความสุขได้เกิดใจ หลังตาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแต่ว่าใช้หลังตาท่านนี้เกิดผลขึ้นได้ความดีเกิดผลได้ความชั่วเกิดผลขึ้นได้ให้เรารู้ก่อนจงรู้จักว่ามนุษย์จะไปนรกจะไปจากมนุษย์มนุษย์จะไปสวรรค์จะไปจากมนุษย์ มนุษย์จะไปเป็นมันไปมันโกงประจานมนุษย์จะไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานสมนุษย์อันนี้แะที่เราทุกคนจงคิดอ่านว่ามันเกิดความมีและความโกรธจากที่ตัวเราให้ร่างไปอันนี้อยู่ตลอดกันไป ผูชที่ในทารอะไรทุกอย่างน้าต้องการอะไรก็ทำมาทำความสนใจก็ทำไปอันนี้เราต้องเรียกว่ามนุษย์ไปนรกมันมีการว่างเปล่านรกเต็มมาแม่ยึดตลอดสิ่งนี้ตั้งฝ่าตั้งแผ่นดินตั้งตาตั้งตาตั้งก็ไป นรกไมนมีป่าละสวรรค์ไม่มีป่าละเพราะตัวเหตุใดก็ให้เราทุกคนจงคิดนั้นเมื่อพระเจ้าประัสในโลกมนุษย์ทั้งหลายไหลขึ้นไปสู่สวรรค์ไหลขึ้นไปอยู่จนตลอดสี่ยุคสี่หยดพระอาลามหัต์ทั้งหลายมาต่อพระเจ้าแปลว่ามนุษย์ ได้กราบได้วันได้ชักระได้บูชาได้ความยินดีความพอใจตั้งความตลอดพอ่อนน้อมเป็นนิสตลอดทันไปมีเรื่องหนที่ไปสู่สวรรค์ตลอดไปเมื่อหนีจากสวรรค์ต้องเกิดเรื่องมนุษย์เอาทำไปกินแล้วกินเยเล่นไปให้โลก เล่นไปในทุกอย่างล่างตรงตรงต่อยโอ้งหผู้สามว่ากินไปเล่นไปอะไรไปทุกอย่างไม่ได้คิดแต่อ่านว่าตรงตรงตรงอนาคตต่อไปขาหน้าแต่เวลาผลก็หลุกอย่างว่าในรูปเรื่องอันนี้เราไม่ควรจะเป็นื่องตัวของเราควรจะเป็นอย่นี้นะ มาจากไหนมานเกิดไม่รู้ครับจากนี้จะไปเกิดเป็นอะไรไม่รู้ครับเป็นด้วยเองไอความมืดของเจ้าของนั่นเองมืดตรงนี้มาจากไหนมืดตรงนี้มาจากกรรมความสุขปกปิดบรรลุบรรดาอีกของเราจึงไม่ได้สว่างสวัย บุคคลทุกจิตบุญกุศลนักษาจิตตั้งอยู่ในและความสว่างสวยเกิดขึ้นรู้การเหตุผลดีชั่วประการใดสุดลงเลยนึกนำบอกเรื่องเรื่องขึ้นประการใดรู้ได้ทุกประการเลย เพราะฉะนั้นให้เราพุทโธอยู่ในทิศทางตัวของเราเราเดียวเองอะไรมันปกติจนไม่รู้จักว่าเรามาจากไหนใครรู้ว่ามันฝ่าตรรมมันดีปกติตัวของตนตัวทิศทางเพิ่มเติมมูลผลให้พิจิตของตนเพิ่มให้มันมากเพิ่มให้หลายที่สุดเพิ่มจนได้หลายที่ของเรา ตาก็เลยเห็นใจหูก็ฟังได้ใจ่แต่เรารู้จักเหตุผลของท่านหลายที่เกิดประสานในใจก็อำนาจแห่งใจของเราสร้างใจสรานได้มาจากบุญกุศลบุญกุศลมาจากในตัวของเราตลอ พบพบปะบัณฑิตเพิ่มเติวางจิให้มีจิของตนตลอดไปนี่ให้เราอยากพี่น้องทุกคนจงคิดนึกว่าที่อาตมาได้เห็นว่าอัตเสวันนาจะภาวนาวันนิตาจะเสวันนาโอชาจะปุชาญาณาเอตัมมังสรมุตัมมัง มื่อเราเกิดมาทุกวันทุทธเจ้ต้องไปสู่สวรรค์เมื่อเราเกิดมาทุกวันที่เรามันต้องไปสู่นรกทันทีนี่ให้เราทุกคนดูที่อ่านจะลาเว้นไม่ได้ใต่ที่อ่านให้ตัวของเราเวลาเราเหยนนี้ขณะนี้ก็แปลว่านาที่ต้องไปสู่สวรรค์ ขันไม่น่าเล่นแปลว่าเพิ่มเติมสำหรับไปก็ต้องไปสู่นรกสำหรับฝ่ายแม่เองเพราะฉะนั้นเราทุกคนอยู่ที่ทางผู้ที่ไปนรกใหญ่นะลูกเกิดขึ้นในบุญตรงแก่ลูกเกิดขึ้นในบาปตรงแก่ไปนรกบาปตรงแก่ไปสวรรค์สู่ตรงแก่บุญบรรดาบาปบรรดาให้เป็นลูก กิดขึ้นทันทีเพรเดี๋ยวนี้ตัวของเราเกิดมาเป็นลูกลูกอันนี้แปลว่าเลือดเนื้อของพิชาบางกาผสมธาตุนานเท่าไรหลายเดือนตัวเราเข้าวันทันทีกระถึงเกิดและเข้าวันปั้นหัวและปั้นแก้มปั้นขาปั้นอ็นปั้นลูกปั้นล้า มันตุ้งแคลตุ้งสอยทางไปในทับไปให้ถูกไาโคบริโภที่เรียตุ้งจิตถึงชีเหลือกันนาที่เราไปหาผลทางเกิดจึงได้เกิดออกมาในโลกนี่นะเราทุกคนจงคิดอ่านว่ารูปที่เราได้อยู่วันเกี่ยวนี้ มันเป็นเรื่องของพิจารณา งสารตนนั้นเองให้เราทุกคนจงเข้าใจว่าตัวทำงานที่ยังเป็นตัวอีกต่อไปในโลกร้ายก็่เขาบร้ายจะจนกว่าเราจะชนะสิ่งความชั่วแต่สิ่งที่ได้ไปสู่ความสุที่ตาบัดนี้ที่อาจจะมาได้เกินว่า การเกิดมาต้องเกิดปีหรือต้องเกิดต้องาเป็นผลความสุขความทุกข์ต่างใดให้เราให้คนคือความพิจารณาตนของตนทุกคนซึ่งจะเป็นผลความสุขของตนไปสู่สวรรค์สวรรค์ไม่ว่างในเราตั้งแต่ต้นจนเกิด